jubileo de grava verco. Citiu iaro du mil decsep estas aparte grava por la moderna literaturo. Dum citiu iaro oni celebras la quindec iaran jubileon de unu el la plei el starai vercoi en la dudeca iarcento. Cent iaroi da solezzo. Mi iam scribis parolis pritio en la esperanta retradio ie la unua de marto, sed mi petas permeson reveni al gi por pritracti alian aspecton de tiu grava verco. Gi o la colombiano Gabriel Garcia Marquez ricevis la Nobel premion en 1982. Cetiun libron, oni traducis al decoi da lingvoi. La autoro mortis en 2014, sed certe lia nomo eternigis mese de la monda literaturo. Curiose estas che lau lia persona declaro, lia cef verco estas tamen alia libro, la amo en tempo de cholero. La cefa traito de cent iaroi da solezzo estas literatura formo quium oni cutime nomas fantasta literaturo. Garcia Marquez manipulis tre lerte tion formon cae gi farigis prescau tipa latinamerica scolo. autoro autoroi accompanis lin sur tiu voio Borges, Cortázar, Isabel Allende, Llosa, sed generale oni consideras lin la plei talenta. Fantasta realismo ne estas facile difinebla, cae multe legantoi si povas distingi gin de surrealismo, sed legante la libron oni facile intuizie perceptas gin. Cigano mortas cae revenas en la vivon char li ne eltenas la solezon. Epidemioi de forgesemo cae maldormemo attacas la homoin. Homo iradas constante circavata de nubo da papilioi. Virino supreniras al la cielo. Ien estas quelcae exemploi de tipae scenoi. Gi ja estas spezzo de brancio de surrealismo, quiu nascigis en Europo. Tamen, la unua havas kiel apartan etson la facto che la magiae fantastae scenoi mixidias cum la ciutaga vivo en la racconto. Tio estas, quasau tiui tutte neordinare elementoi estus parto de la normala mondo. La intenso estas montri che nia razia homa menso en havas necutimain strangain dimensioin, devenantain el supersticioi, credoi, misticajoi, fantasioi, priciui ni ne plene conscias. La fantasta realismo, havas ancau politican aspecton. Gi ec floris en la Latinamerica continento kiel reago al dictatorei regimoi. Tiu formo de literaturo ia maniere esprimis mensan reagon de la ordinara homo fronte al sociai premoi, suferoi, cae manco de liberezzo. Forcuro al nereala mondo kiel lasta rimedo por postvivado. La quindec iara jubileo de tiu grava verco estu instigo che esperantisto legu au relegu gin en nia lingvo. La traduco en esperanto farita in 1992 de la prestigia hispano Fernando de Diego aperis iam en tri eldonoi, uno el ili, kiel, parto de la serio oriento-occidento.